وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين تكندلنا بيتنا وفواتا سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله تميلزا كبيرغلوبيتا صفة من سبحانه وتعالى kwamba yeye ni qadir ni mweza murid mwenye kutaka afanya kwa kutaka kwake na ni alim bikuli shay yajua kila kitu sifa zilizofuata ni samia mwenyezi Mungu ni msikizi albasir ni muoni mwenye kuona walmutakallimu na mwenye kuzungumza mnene lahu sifatun sab'atun tantadhimu na ana sifa saba ambazo kwamba zaitwa sifat maanawia tazieleza pia nazo ni hizi hizi zilizotangulia saba qadir yani qudratun فقدرة إرادة سمع بصر دوي قادر نمريد نسميع نبصير حياة العلم كلام استمر دوي حي نا العليم نا المتكلم كيشا ونزم سبحانه وتعالى جائز بفضله وعدله يفا كباتكانا كواكي kwamba kwa ubora wake na kwa uadirifu wake kuacha chochote ambacho kwamba ataka na kufanya anachokitaka mwenyezimngu subhanahu wataala nisamehe ni msikizi na basir na hizi sifa mbili mara nyingi hufuatana ina llaha huwa samiu albasir ni msikizi na ni mwoni tukifungua kueleza sifa kama hizi tutakumbuka kisa cha yule anayeitwa almujadila aliyekuwa akimjadili mtume sallallahu alehi wasallam sayida khaula sahaba katika masahaba huyu mke wake, e, mume wake alimfanyia zihar na kizamani ni kama kumwacha akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia rasulullah lakini hajaniwacha akimnong'onezea mtume nikizungumza na mtume ah, rasulullah hajaniwacha mtume akamwambia kuisha ishapita hiyo ishapita talaka hiyo talaka mwisho alipoona mtume sallallahu alaihi amesema hivyo amehukumu kwamba ashaachika akamwambia lakini mi nampenda lakini nna watoto mtume ambaye ashaachika ushaachika mara imeteremka aya kuonyesha kwamba bado hajawachika mahali tunapopataka ni pale sayyidatina Aisha radhiallahu anha asema wallahi mwenyezimngu subhanahu wa ta'ala mambo yake ni, ma, ni ya maajabu huyu Sayyida khaula yomnong'oneza mtume salllah alehi wa sallam ndani ya nyumba na mimi niko pale wamekaa kwa kando yazungumza naye na mimi niko hivi baadhi ya maneno nayasikia na mengi siyasikii baada ya muda namwona mtume salllahu amebadilika uso wake nawambia saida haula mwate saini wahi wateremka mwenyezi subhanahu wataala ateremsha aya kad samia llahu qaula lati tujadiluka fi zaujiha watashtaki ila llah wallahu yasmau tahawurakuma asema wallahi mwenyezimngu Subhanahu wataala usikizi wake ni waajabu Mimi niko na wao hawa wenye kuzungumza wawili na maneno mingi siyasikii, nasikia baadhi kama wanaozungumza kunong'onezana. Allah jala jalalu ashasikia na ashateremsha aya kuonyesha ina llaha samia, mwenyezimngu ni as mwenye kusikia. Ndo hata wanazuoni wakipiga mfano wakisema Mwenyezi Subhanahu wataala Ta'ala, yasma'u dabiba namlati sauda ala sakhrati lmalsa fi lailati dhalma wa bila shaka. Mwenyezi Subhanahu wataala Ta'ala na yuamsikia yule mdudu uchungu mdogo kabisa mweusi akiwa katika jiwe leusi katika giza. Mwenyezi Mungu yuamuona na yuamsikia. Mwenyezi Subhanahu wataala ni as Hizi ni katika sifa zake mbili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama tulivyotangulia, yuasikia si kama sisi tunavyosikia. Hana ala ambazo zinahitajia ili asikie. Sisi tuna ala za masikio na ziliomo ndani, mpaka tuzitumie ndo tusikie. Zikiharibika hatusikii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, yuasikia na hafanani kama sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-basir, pia hahitaji ala kama sisi. Lazima tuwe na macho ndo tuone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuaona na yuasikia, sio kama sisi tunavyoona wala tunavyosikia. Ndio ile aya tuliyotangulia inawaashiria hivi, kad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha samiun basir, tena msikizi sana na muoni sana na aya nyingi zinazokuja kuashiria kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa kama hizi kama alivyomwambia نبي موسى نبي هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى من Mungu ajisifu mwenyewe nasikia نسكية ننعونا سميع البصير والمتكلم من Mungu ni mnene ana sifa kama tunavyosisitiza yuaona yuasikia yuasema sio kama kufanana na sifa zetu yuaona bila ala yuasikia bila ala na yuasema hazina maneno yake si kama sisi yenye sauti wala yenye harufu na Mwenyezi Subhanahu wataala amejisifu kwa sifa kama hii akisema wakalama llahu Musa taklima. Mwenyezi amezungumza na Nabii Musa. Kivipi? ye mwenyezimgu Subhanahu wataala yuajua wama kana libasharin an yukallimahu llahu illa wahyan hizi ndio sifa za mwenyezi mungu subhanahu wataala tumezimaliza lakini sifa kama hizi zarudiwa tena ikisema lahu sifatun sabatun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar yani mungu ni qadir ana sifa kwamba ni qadir na ana sifa ya qudra na hizi ni sifa mwenyezi mungu subhanahu wataala kaunuhu qadiran ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما hizi ni sifa zaitwa sifat maanawia kwa sababu sifa ishirini zote hizi tukimalizia ni kwamba zagawanyika kuna sifa nafsia nayo ni ile ya kwanza fallahu maujudun ni sifa ya alwujud yani ni sifa yake mwenyewe kupatikana yeye sifa ya dhati yake ni, ni hii moja peke yake sifatu nafsia ni moja sifatu nafsia alwujud kisha zaja sifa ambazo zaitwa salbia, sifa za kumwondoa Mwenyezi Mungu, sifa ambazo hastahiki nazo, ni sifa zinazofuata ambazo kwamba ni fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lilkhalqi bilitlaqi wa qaimun ghani wa wahidun. Hizi sifa tano ndo zaitwa sifat salbia, kwa sababu za mvua Mwenyezi Mungu kinyume na hizi sifa nazo ni gani, zitakuja kuelezwa inshallah mbele. Kisha baada ya sifa hizi ambazo zitakuwa jumla ni sita, zaja sifa saba ambazo kwamba zaitwa sifatu maani, nazo ndio hii alhai, Mwenyezi Mungu wahidun wa hai hai qadir murid alimun bikulli shay sami' albasir almutakallim, saba hizi zaitwa sifat maani. Kisha hizi hizi saba zaitwa sifat maanawia, ikiwa utamsifu nazo Mwenyezi Mungu ukisema kaunuhu qadiran مريدا عالما سميعا بصيرا متكلما نحيا زتايكون صفات معنويه كيف في جوانب فين صفه نفسيه امبونيلي كوانزا فالله موجود الوجود صفه سلبيه نيزيد لوباكي امبازو كمباني قديم باقي مخالف للخلق بالاطلاق قائم غني واحد حي صفه سته نا معاني نهيزي امبازو كمباني حي qadir, murid, alimu bikulli shay, sami, albasir, almutakallimu. Saba na hizi hizi saba kaunuhu qadiran wa muridan mtakuwa ni sifat maanawia. Na kwa nini sifa hizi? Sifa hizi ni ummahat sifatillah subhanahu wa ta'ala, ndio mama wa sifa zote. yani Mwenyezi Mungu ana sifa ambazo hazina mkomo, lakini ukizijua hizi ndio ushajua msingi na mama wa sifa zote zitakazobaki yani mwenyezi mungu ni alkhaliq alrazaq alfatah alalim alqabid albasit zote zaingia katika hizi hizi sifa ishirini na sifa hizi zimechukuliwa kwa kupeleleza maana ya sifa zilizobeba hizi zote na sifa salbia zimechukuliwa ukipeleleza utaona zimechukuliwa katika hini sura ya qul llahu ahad ambao kwamba ni msingi wa aqida, ni msingi wa itikadi, ni msingi wa tauhid. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Qul huwa Allahu ahad imechukuliwa sifa ya wahdania. Allahu samad imechukuliwa sifa qaimun binafsihi, lam yalid wa lam yulad, mukhalafatu lil hawadith wa lam yakun lahu kufuwan ahad, mukhalafatu lil hawadith na baqi na zote zile ukizipeleleza utaona zimechukuliwa katika sura hii suratul ikhlas nayo ni ndio inavyoitwa sura ya kumpekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio si sura ya tauhid. Qul huwallahu ahad Allahu samad, ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ni thuluth ya Qur'an, na yule sahaba akija kumwambia Rasulullah, mimi naipenda qul huwallahu ahad, akamwambia hubuka iyaha adkhalatka aljanna, kuipenda hii qul huwallahu ahad imekuingiza wewe peponi. Tushikamane na hii sura na tuielewe maana yake, ili tuelewe sifa za Mwenyezi Mungu mpaka hapa tutakuwa tumemaliza sifa ishirini za Allah jalla jalalu ambazo kwamba ndio mama wa sifa zote za Mwenyezi Mungu na sifa ambazo za Mwenyezi Mungu ambazo hazina mkomo. Ufupi kabisa sifa ya Mwenyezi Mungu muttasifun bikulli kamal munazzahun an kulli naqs. Hii ndio ya kumalizia ujue. Mwenyezi Mungu kila sifa ya ukamilifu, kila sifa nzuri, kila sifa tukufu ni yake, munazzahun an kulli naqs, kila sifa upungufu, kila sifa mbaya, kila sifa ya udhalilifu si yake. Hii ndio ufupi wa ufupi wa sifa za mwenyezimngu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala tujalie ni wenye kujua yenye kutunufaisha na tunufaishe kwa mambo kwamba tuyajua. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.